Bona vesprada i benvingudes i benvinguts a Espacio Vacío. Estem en directe a l'estudi de Ràdio Malva quan són les 3 i mitja del dimarts 12 de novembre de 2019. Ens pot escoltar fins a les 4 i mitja en el 104.9 de la FM o en redifusió els dijous de 7 a 8 de la vesprada i els divendres de 9 a 10 de la nit o en qualsevol moment del dia en format podcast en radiomalva.org o en els nostres canals d'iVoxarchive.org e que trobaràs en el nostre perfil de Twitter, que és arroba elespaciovacio. I des d'aquesta setmana, com a novetat, tenim l'immens plaer d'anunciar que també es pot escoltar Espacio Vacío en Granada, gràcies a les companyes de Ràdio Almaina, la ràdio lliure, assembleària i autogestionada d'aquesta meravellosa ciutat andalusa. Així, aquest programa s'emet els dimecres a les 3 de la vesprada en Ràdio Almaina. Per tant, una calorosa salutació a les companyes i companys de Granada. En aquest episodi número 6 anem a canviar radicalment respecte al que hem estat fent fins ara. Aparquem pel moment la ficció, o no tant, radiofònica, per endinsar-nos en un tema que ens resulta molt interessant, i que és la situació de la cultura, i en concret el teatre, a la nostra ciutat, a València. Per això contem en l'estudi amb tres persones que ens aportaran la seva experiència des del punt de vista de l'actuació, la direcció d'escena, la dramatúrgia o la programació teatral. Amb ells hem confeccionat una espècie de taula redona per a fer una radiografia del moment actual del teatre a la nostra ciutat i tractar de detectar els problemes més immediats i també les possibles solucions per a dignificar, d'una vegada per totes, la cultura en el nostre territori. Pensem que ara mateix, en el context social i polític que s'esbrina a l'horitzó, és més necessari que mai. Per tant, només finalitze aquesta peça composada per Alexandre Desplat, presentarem als nostres convidats y donaré mi inici al episodio 6 Espacio Vacío. de començar aquest debat o conversació, lògicament hem de presentar els convidats d'avui i començarem per Maribel Bayona. Ella és actriu, dramaturga, directora i actualment codirectora artística del projecte Inestable juntament amb Jacobo Pallarès i Rafael Palomares. Bona vesprada, Maribel. Hola, bona vesprada. Eh, tenim també a Xavi Pujades, eh, dramaturg, director d'escena i guionista, i una persona molt vinculada a l'àmbit eh, també pedagògic, eh, una cosa de la qual també parlarem més endavant i eh, també en projectes eh, pensats per a eh, festivals a través de les, del seu projecte Teatre en Companyia. Bona vesprada, Xavi. Hola, bona vesprada. Què tal? I finalment contem amb la presència a l'estudi de Daniel Tormo, actor, dramaturg i empresari teatral, membre fundador de la companyia Crit i codirector del projecte teatral europeu Escena Erasmus, de la qual també doncs, parlarem en el programa. Bona vesprada, Dani. Bona vesprada a vosaltres i gràcies per portar-nos. Doncs bé, eh, hem dividit el programa d'avui en tres blocs. El primer bloc, eh, precisament, abarcarà l'actualitat i l'estat de la qüestió del teatre en València. La primera pregunta, que és prou curta però potser siga un poc més extensa a l'hora d'explicar-la, seria un poc eh, quin és per a vosaltres eh, l'estat actual del teatre a València. I ja a partir d'ací Podeu fer torns, eh? s'organitzeu com vulgueu i... <laughs> Molt bé, és una pregunta complicada, crec que... Perquè jo crec que primer caldria preguntar-se què és el, això que diuen sempre, el teatre valencià. No? El teatre valencià és una cosa, després el teatre valencià pot ser siga una altra. Eh, una cosa són les companyies, l'altra les sales i una altra importantíssima jo crec que és la política cultural eh, que es fa des de les institucions públiques en la ciutat. Eh, crec que l'Ajuntament ara eh, s'ha operat un canvi que estem encara esperant a veure quines eh, solucions porta als problemes que evidentment hi ha en la ciutat, un canvi perquè hi ha hagut un canvi en la regidoria d'acció cultural que és de la que depenen les polítiques teatrals. Respecte de les companyies, eh, des del meu punt de vista el que està passant és que cada vegada hi ha més projectes que naixen, qual és una cosa significativa del potencial creatiu de la ciutat, però també cada vegada desapareixen més estructures eh, estables i importants, com per exemple esta setmana passada anant de dansa, una companyia històrica a tancar les seues portes. Caldria preguntar-se un poc què és el que està passant i respecte a les sales jo no, no parlaré massa perquè està sin Maribel. Sí que voldria dir que les companyies valencianes ara mateix en la ciutat no trobem moltes vegades espais públics, a d'espais públics, que ens paguen els catxers i per tant poder actuar així com actuem en qualsevol dels pobles de la província, per exemple. Mm-hmm. Bueno, com, com, com m'ha tirat el guant <laughs> un poquet Dani, eh, que sí que ha fet una, bueno, pues una radiografia un poc de, del que pot ser l'ecosistema cultural valencià en relació a les sales privades, eh, perquè, clar, eh, forma part d'una d'elles, Pensa que durant molt de temps eh, les sales privades, els projectes privats, eh, han estat cobrint un buit eh, que moltes vegades no han, no han cobert els espais públics de la ciutat, que, que ne són molt pocs i insuficients per al, per al desenvolupament i, i l'exhibició de les companyies valencianes. No, no hi ha un, un espai propi, per exemple, per a que les companyies valencianes puguen eh, mostrar els seus projectes d'una manera contínua i amb un, amb uns, amb, amb, bueno, amb, amb un caché que siga eh, el que toca. Aleshores, moltes vegades els espais, els espais privats han cobert i se, i se espai buit, però clar, amb, amb un finançament que no és el suficient per a, per a poder assolir eh, les necessitats de les companyies valencianes. Molts projectes eh, s'estrenen en les nostres sales tenen la continuïtat que poden tindre en una sala de les nostres característiques, però després falta i ser desenvolupament eh, en, en quant a la distribució i, i al temps d'exhibició dels projectes. Mm-hmm. Va, jo no tinc una empresa, tampoc tinc una sala. <clears throat> Realment eh, n'hi ha una cosa que ha dit eh, Dani, que és cert, no? que sempre és, lament, és, és, és trist no? que unes companyies tanquen, per això també hem de pensar en totes les companyies xicotetes que han estat naixent des de pràcticament finals dels 90 i principis del 20. Jo ja és una pregunta, realment, sempre que dic aquest tema, jo la pregunta que em genera és eh, quanta gent o quantes companyies han aconseguit tot aquest temps mantindre's eh, d'alguna manera en els teatres, ja siguin públics o privats, ja públics ja t'he dit que no, en les sales alternatives, almenys, quines d'aquestes companyies que van començar en aquest moment han aconseguit eh, tindre una distribució, anar a fer bolos eh, i tindre unes condicions mínimes, eh, de, unes condicions mínimes de, de, de treball dignes i és molt complicat eh, veure el teatre, eh, ara mateix el teatre valencià com un tot, eh, en el sentit de que sí, n'hi ha un ecosistema, n'hi ha un ecosistema que crec que en algunes coses no s'ha desenvolupat eh, el suficient. N'hi ha altres coses que han millorat, afortunadament. Sí que és cert que eh, jo pense, la meva part, eh, el meu pensament, que els espais públics han de ser per a fer produccions, per a fer investigació, mm. per a recolzar també la gent que comença, eh, independentment de que en alguns moments puga també ser una programació d'algunes companyies privades, de fet venen de fora companyies privades que són programades en el Principal o en el Rialto, en el Rialto ara ja no, no. no però també és una qüestió de que falten eh, espais públics de teatre. Falta, per exemple, també un espai xicotet, un eh, espai públic, no? on poder mostrar un, uns treballs més arriscats, uns treballs més d'investigació, de laboratori, de residències. Eh, jo crec que sí que ha hagut una, una millora en certes qüestions, no? està tot el tema a mi me compete más el, qüestions com l'escriptura, l'aparició de, de laboratori d'ínsula dramatària Josep Lluís Cirera, crec que ha sigut una aposta molt interessant. N'hi ha produccions ara també que estan molt vinculades també a l'autoria teatral, però també a companyies de les anomenades sempre emergents que mai acaben d'emergir, però que afortunadament sí que ens han, han realitzat algunes produccions i que han funcionat prou bé i que també és un esglaó més que, que aquestes companyies pugen per a poder estabilitzar-se o per a poder almenys tindre un, un projecte més coherent. Eh, això seria un poc n'hi ha tantes coses de les que parla sí, de la realitat. De... Parlarem, parlarem. De fet, heu, heu eh, nomenat eh, aspectes com les ajudes, com el suport públic, és una cosa de la que també eh, volíem parlar. Però jo volia centrar-me en una cosa que també heu dit, que és el tema d'aquestes xicotetes companyies, que sembla que un, un dels mals endèmics del teatre valencià és que, encara que sembla que n'hi ha més activitat que mai, o si no més que mai, més que fa uns anys, eh, al mateix temps es podria dir que és una activitat un poc efímera, que no sol tenir continuïtat en el temps i que de vegades costa imaginar a, a llarg termini, per això jo us pregunte sobre aquestes companyies xicotetes que, que heu remarcat que no sempre tenen una continuïtat, eh, quina és la seva situació o en quins problemes es troben a l'hora de poder tindre precisament aquesta continuïtat, no? per què no duren tant en el temps. No? Eh, l'altre dia, agafa la paraula si, si vos sembla bé, estava parlant amb uns estudiants de l'Escola d'Art Dramàtic, ens preguntaven, i ahir vaig donar compte que ja no érem tan joves nosaltres, que portem 10 anys de companyia professional, i ens preguntaven com havíem aconseguit eh, durar 10 anys i com havíem mm, fet que la nostra estructura es consolidara. I els vaig dir que i vaig veure una realitat que jo potser no havia vist fins al moment en què ho vaig verbalitzar, es vaig dir que jo crec que era impossible viure del teatre com a companyia. No companyia xocoteta ni companyia gran. No es pot viure així a València del teatre siguent una companyia privada. No n'hi ha cap companyia privada ara mateixa que visca només de fer les seves actuacions. No n'hi ha les que viuen del fer les seves actuacions eh, o és perquè tenen un projecte de sala o és perquè tenen projectes eh, educatius associats a la companyia o és perquè fan projectes audiovisuals o és perquè tenen un projecte com nosaltres o diversos projectes eh, que abasten altres àmbits que no són purament el de fer actuacions. El circuit cultural valencià no és suficient, s'ha trencat des de fa uns anys la possibilitat de que les companyies, perquè s'ha des, destrossat absolutament el circuit i encara que s'està intentant eh, que, que torni a existir no, no és suficient i és impossible. <laughs> I les companyies xicotetes moltes vegades pensen és que les que porten temps són més programades, pot ser, però no és suficient per a que les seues estructures es mantinguin i aquesta és la realitat dura i trista del que tenim així. No hi ha suficient aposta pública i l'aposta privada és, és insuficient per a donar de menjar a les persones que volen viure d'això. Aquesta és una realitat trista, però la que és la que és. Val, val. Molt no, bèstia, no. que acabes de dir. No és de veres, no, no és, absolutament bèstia. Real. És la realitat que hem viscut en tot moment, claro. però sí que és cert que n'hi ha gent que... A veure, hi ha un exemple molt clar, vull dir, quan tu te dediques a una companyia xicoteta o estàs intentant fer alguna companyia que tinga una certa... es mantenga en el temps, eh, lo primer que fas és eh, carregar-te de funcions estrès que no te competen, lògicament, perquè has de fer de tot, has d'encarregar-te de, tot, perquè no tens diners per a contractar a tot el món que t'agradaria contractar. Eh, dit això, eh, podem pensar les diverses maneres de poder viure d'això, o si realment també és una qüestió d'una necessitat artística, una necessitat de creació, una necessitat de mostrar les coses que fas i com les fas. I a mi m'agradaria pensar que també hi ha moltes altres possibilitats que no s'estan explorant per una qüestió de que les ajudes eh, existissin una manera de funcionament que crec que està totalment caduca i que s'hauria de revisar d'alguna manera en el com eh, poder eh, realitzar treballs puntuals d'una manera... Abans n'hi havia unes ajudes que era projectes d'especial interès, per exemple, no? Tampoc has d'estar com obligat a formar una empresa per a poder mantindre't en el temps, sinó que també pots fer projectes amb gent diferent, en cada projecte diferent. Aleshores, aquest tipus de coses de contacte entre gent, en, en la possibilitat de treballar amb gent diversa en cada projecte que fas, jo, clar, jo m'he buscat una manera de fer-ho sense muntar una companyia, lògicament, perquè jo no puc muntar una companyia, ja ho he intentat, fins i tot vaig estar en una sala i vas deixar-ho també. Vull dir que jo ja he passat també per ahí i aleshores sé el que, d'alguna manera estem forçats de viure d'altres coses, perquè jo realment visc de, de, de guió de televisió, més enllà de les direccions que puga fer, però cadascú se busca la seva vida. Aquí el que estem <laughs> parlant un poc també és de en quines, eh, com el que tu deies, no? si les sales privades eh, poden aportar ara mateix la possibilitat d'estar més temps en, en, en cartell a les companyies, siguen les que siguen, i siguen les sales privades que siguen, perquè sempre que diem sales privades eh, no hem d'oblidar que n'hi ha sales privades molt grans, que tenen un cert poder econòmic i una, una presència de públic, etc que poden apostar per un tracte més comercial, i unes sales privades alternatives. Aleshores, ahir crec que, sobretot en les sales alternatives, s'hauria d'apostar per més temps en cartell, cosa que les ajudes no permeten d'alguna manera, o igual estic equivocat, però en les sales alternatives estan obligades a programar moltes companyies, y no pueden centrar-se a lo millor en, en tindre una companyia tres setmanes, quatre setmanes, que seria l'ideal, almenys quatre setmanes. Eh, I d'altra banda està el teatre públic, que jo crec que també ha d'apostar per eh, consolidar certs projectes que durant un temps en les sales alternatives han anat evolucionant. A veure, si això se convertís en una, en una manera de funcionar, jo crec que se aconseguirà un cert equilibri entre tots. Vull dir, eh, en el sentit de que també el tema de les ajudes eh, és un, és, és, està, està com distorsionant en molts casos el, funcionar, el bon funcionament del sistema teatral. Jo no vaig entrar ara mateix <laughs> al tema de les ajudes perquè em sembla un tema molt complicat, sí però realment crec que eh, no ajuda a que apareguen noves propostes, que noves propostes se consoliden, que puga haver una contaminació entre companyies de llarg eh, recorregut i de curt recorregut o de mitjà recorregut. Crec que ahir n'hi ha una qüestió generacional, i sempre ho he dit i sempre ho he pensat, que eh, d'alguna manera ens ens, eh, no ens ajuda a dialogar entre... Però no dialogar en un sentit de com acordar com siguin les ajudes o com ha de funcionar, sinó a un nivell creatiu, perquè a mi el que me <laughs> acaba finalment cansant molt és parlar sempre de qüestions d'ajudes, de sales, de funcionament, que són coses que s'han de... Però d'alguna manera moltes vegades acabem parlant sempre de qüestions eh, econòmiques, sí. tal, que és lògic, perquè clar, si no soluciones això, com vas a posar-te a fer l'altre? Però sí. el, el diàleg creatiu, el diàleg d'intercanvi, de, de, crec que jo això ho trobem molt a faltar i crec que fa uns anys, almenys, encara que fora només sense les alternatives, n'hi havia un altre discurs. Ara estan els, les residències i totes aquestes coses que també estan molt bé, però bueno, es comença a parlar com un iaio major, <laughs> <laughs> però, no, però realment crec que, que n'hi ha coses que estan millorant i altres coses que estan, molt, que estan pendents de solucionar i que se podrien solucionar d'una manera molt senzilla si n'hi haguera com una, uh, una decisió des del teatre públic. O sigui, des del teatre públic en el sentit de qui repartís les ajudes, com està... Si tinguera una visió global realment de lo que està passant. Jo crec que, eh, dins de tot el que heu dit, eh, un dels problemes de veres eh, eh, de, de, del funcionament de les ajudes, però també eh, del funcionament de tot, és que sí que hi ha mecanismes per a poder més o menys, almenys en un inici, produir o fer, eh, també no només estan les ajudes de producció, ara en l'Ajuntament també hi ha dues a residències, vull dir, investigar, produir, hi ha com certs mecanismes que s'han posat eh, ahir per a que les coses puguen eixir, mm. però el problema és la continuïtat. El problema, des del meu punt de vista, eh, té que veure en la continuïtat dels projectes i en la distribució i en, i l'exhibició. És a dir, que moltes vegades jo, jo he pensat és que ens harien un favor molt més gran si dins d'una ajuda de producció, per exemple, ens donaren mm, menys diners i set bolos, perquè això dona una continuïtat al mm. projecte, al mateix projecte que ells mateixos també ah, subvencionen i seria una manera també de compartir-ho amb la resta de ciutadans que també paguen per a que, per a que, eixes, per a que aquests projectes siguin endavant i se puga veure i se puga fer. I jo crec que, que això, que, que els projectes de producció o, o de residències o el que siga, eh, sí que hi ha una... com que comencen, però després hi ha bum, un, un tall perquè després el, el, el teu projecte no, es, no el pots mostrar ni en la teua ciutat ni en la teua província ni molt menys en, en, en l'estat espanyol. Bueno, vegades, és molt sí. complex de demostrar. De vegades se donen molts casos de companyies que han estrenat i han estat una setmana, dues setmanes sense les alternatives i després han fet la xira fora. Sí, però, però moltes vegades més fora de, de, del territori sí, sí, que dins sí, del territori, sí, sí, per exemple, no, perquè, perquè això, perquè el circuit està absolutament trencat. Aleshores, eh, hi ha un problema de continuïtat, aleshores, eh, per què les estructures fallen? Perquè, perquè tenim un problema d'intermitència. Vull dir, és, és impossible mantenir una estructura perquè no hi ha una continuïtat. Avui també, justetament avui, ha vingut l'escola de l'actor a la sala perquè estan fent com visites a sales, a l'APV, bueno, a diferents llocs, i em preguntaven els xiquets com fer-ho, com fer-ho, i jo no sabia ni per on començar. Pues comenceu <laughs> sent associació cultural, jo què sé, clar. Mm, podeu fer-se autònom, és que clar, i dius, però, però Aneu a poder sostindre? Pues doncs segurament no. Al final <laughs> també eh, se fem tots eh, pluriempleats, multifuncionals, eh, se dediquem a moltes més coses. Eh, també preguntem, se pot viure com intèrpret en esta ciutat? Mm -hmm. <laughs> Clar, donava risa, no? Era... Pues, segurament no. Feu més coses, doncs, o sigui, penseu que heu, heu de vestir moltes coses per a, per a sobreviure. Mm. Ja, jo quan parlava, perdó, no, quan parlava abans, no, no, no volia dir que, que les ajudes siguin roïns o que pense que ser una empresa siga l'únic pas. Nosaltres, per exemple, som una empresa perquè no podem ser una altra cosa, igual que Maribel, perquè desafortunadament vivim en un sistema que ens obliga a ser so, si no, no pots eh, formar part de la legalitat i, per tant, participar d'esta societat en la que vivim. El que sí que dic és que, d'alguna manera, el sistema obliga a que les empreses ho siguem i no permet, el sistema no permet que aquestes empreses puguem sobreviure fent Clar. que fem la nostra activitat econòmica, que en aquest cas és esta. Tot i que, evidentment, no és principalment una activitat econòmica, però no pot deixar de ser-ho per a que puguem viure és professionals que la fem. Per això jo pense que és molt important promocionar el, el que està dient Maribel, el circuit, i per a promocionar el circuit primer n'hi ha que crear un públic i després una voluntat, sobretot per part dels ajuntaments, de que se contraten actuacions teatrals igual que se contraten arquitectes que fan rotondes a les entrades dels pobles. És una qüestió de, de Sí, des de la diversitat també. Clar, clar, des de la diversitat. Sí, sí, augmentem moltes, molt tipus de propostes, clar. Però moltes vegades també s'intenta separar un poc les companyies que, que actuen per ahir com si feren una espècie de teatre comercial. Nosaltres mai hem fet del teatre, no, no. Que, no, que no volíem... Algunes vegades s'intenta <laughs> dir un poc això, eh, però sí que evidentment jo crec que el circuit hauria de, de permetre l'entrada de noves eh, eh, tendències, de noves companyies i també de les antigues, però és que no n'hi ha, no n'hi ha circuit. No, però et poso, per exemple, l'altre dia vam estar en dos passos amb un projecte d'Àngela Verdú, bueno, la Siamesa on estem treballant, i ahir realment eh, n'hi havia gent molt major, entre n'hi havia diferents edats, però una, una dona major va dir és es que això no ho veig en el teatre que tenim així, mm. i estava fascinada. hi ha una sèrie de propostes que fins i tot no necessiten, a lo millor tenir un teatre tancat, Clar. i se poden fer, i poden, tots els festivals que s'han fet ara en els pobles, tot el Matarranya íntim, tota aquesta moguda, si realment se recolzaran d'una manera seriosa, seriosa en el, en el sentit també que fora molt més digne de lo que poden arribar a ser de moment, eh, seria molt interessant, perquè el circuit, què és el circuit? És que, clar, la definició del circuit... No, jo no parlo del, del circuit que n'hi ha consolidat, sinó que n'hi haga un circuit. Que n'hi haga un circuit que permeta eh, que, es, que, Exacte. que aquestes coses giren. Que n'hi ha un, no, no este, un veritable clar. circuit. Claro, no claro, agafar claro. altra vegada el no, model no. del circuit de no, fa uns no. anys no, no, que ara ja està totalment obsolet. No i que, no, i que no arriba a agafar totes les possibilitats de diversitat que n'hi ha ara mateix, perquè el problema és això també, és com mostrar en cada poble y no lo que vol, el, que vol el meu espectador del meu poble, cuando diuen els programadors, o el polític que me, que me, que me obliga a programar no sé quines cosas, no sé por qué, qui le obliga a fer això al polític también, y mm, no sé, es que ni una serie de historias, o la distribuidora de turno que, que, es la que decidís lo que es, que guay o lo que no es guay. No. Mm. Eh, pues no te cap sentit. O sea, ahí tenemos un punto de partida muy importante, es com funcionen els programadors en els pobles també. <clears throat> a un nivell eh, cultural, a un nivell d'inquietud de lo que ells van a veure, van a veure teatre a València, van a veure teatre a Castelló, van a veure teatre... A partir de lo que veuen ells decidissin un, una programació coherent, perquè no ens enganyem, al final, si s'està demanant a les sales eh, privades una coherència, o a les, sales públiques, sobretot les, al teatre públic, que tingui una coherència en la programació, s'hauria de demanar també una coherència de programació en tots els teatres dels pobles i aquesta coherència moltes vegades que vaig al teatre de pobles o mire i no veig veig coherències però no són les coherències que haurien de, de tindre saps? aleshores mm, és, és complicat, sí, és complicat. estic totalment d'acord en que s'ha de trencar en aquesta idea antiga del circuit nosaltres sí, jo crec que si som una companyia que d'alguna manera més de la meitat dels ingressos que ens permeten viure de la forma que siga, però viure d'això venen d'actuacions que fem fora d'aquell circuit que encara mm. existís, que ara es diu circuit cultural valencià. La majoria de les nostres actuacions estan fora d'aquest circuit. L'actuació que tenim esta setmana, per exemple, en el Palomar, que és un poble de 900 habitants, o les que normalment tenim els caps de setmana, i se són, se són les que ens donen la vida realment. Clar. I clar. lo d'Estena Erasmus també que feu, vull dir que realment vosaltres heu trobat un circuit alternatiu que per això ara estàs tu així. Però que s'han fet ells, pràcticament. Sí, que t'has fet tu, el circuit. Això és una cosa que també hauríem de plantejar certs grups de gent, de dir, pues, podem reivindicar un circuit que d'alguna manera el Matarranya o el, mm -hmm. els Basos o tal va per ahí. Davant la impossibilitat de ser programats en certs pobles, pues, montem un festival. Clar, el problema dels festivals és sempre la precarietat. Bueno, si les condicions mínimes són més o menys acceptables, vale, però que se poden millorar, clar que sí. O sea, I això hauria d'entrar dins del funcionament del circuit, de dir, tenim un festival en este poble, tenim un festival en este altre poble, tenim un festival, anem a recolzar-los més per a que puguen tindre, etc. O sea, és que realment és una qüestió, jo crec que també de... Més enllà de diners, que segurament també ho serà, evidentment, però de, de decisió, no? de capacitat d'imaginar. Exacte. so, i, I no només d'imaginar, sinó també de veure el que ja estem fent alguns, claro. com el que has dit del Matarranya no, íntim. I no copiar-se únicament, Maribel. Eh? sinó fer-lo créixer, no copiar-se. no, però fer-ho créixer, fer clar. Créixer. clar mm. Anava a dir una cosa de, <laughs> de la conversació que estàvem mantenint ara mateix, que era que una de les qüestions que teníem un poc en, que volíem posar sobre la taula era precisament el, el com es crea un públic de teatre, mm. sobretot perquè potser és un poc paradòxic el fet de que si fem el contrast entre el que estàveu comentant ara mateix sobre la situació del teatre i el que des d'un punt de vista de l'espectador de teatre eh, es pot trobar ara mateix a qualsevol cap de setmana doncs hi ha com una massificació d'obres de teatre, d'activitats contínuament que pràcticament no es pot abastar un mateix fin de setmana. És a dir, no, no pots veure quatre obres, cinc obres i totes es programen i a més casi siempre es programen en un, dos, tres 10 cuatro funciones que ya prácticamente si no las vist en el mateix cap de semana, doncs eh, no, podrás por el lado o ya es difícil que, que a, hacer una gira, un bolo o que es programa en una altra sala. Aleshores es curioso un poco eh, el contrast entre esa situación y la que, i la que comenteu vosaltres el play y el, contraplay el de, de, o les dos cares que ya dins, de, dins del teatre. pero al mateix temps sí que ens la atención un poco el, la, cuestión del público, del espectador de teatro y teatre si de fetes es una situación eh, difícil de abastar, a dir, és, és complicat el crear un público, un espectador teatral A veure, jo penso que és una, una de les coses <laughs> més complicat. bueno, no és que sigui complicat, però clar, per exemple, com a, com a programadora d'una sala de teatre sempre és un, un, un dels reptes als que, als que s'enfrontem tots els caps de setmana. Mira, eh, nosaltres hem, donat, hem pegat tantes voltes a aquest tema. Eh, crec que la nostra conclusió al final ha sigut, primerament, tindre un projecte clar, és a dir, tindre un projecte coherent, eh, tindre una línia de programació coherent, que els espectadors que vinguen a la nostra sala sàpiguen quin tipus de cosa van a veure i tractar de comunicar-ho de la millor manera possible, no enganyar a ningú. I d'altra banda, que, les, que, que, que allò que oferim siga de qualitat, evidentment. I després hem, hem començat com a fer sempre cercles, no? És, és a dir, començar per, per allò més proper i anar fent que el cercle siga més i més gran. Mm Començar pel barri, eh, també pensar en els grups d'interès, o sigui, és un, és un treball costós perquè hauríem cada, de cada cosa que programem, de cada obra que programem, eh, tindre primer i ser cercle proper, que a lo millor ja has consolidat i que ja ve, que ja has fidelitzat, i després anar, intentar anar a tots els, eh, els eh, cercles d'interès que aquesta obra puga bastir, per exemple. No? Mm -hmm. Si jo tinc una obra que parle de X, eh, pensar a quins grups d'interès mm, pot interessar i per això portar-los. D'altra banda, també eh, pens, pense, pensem eh, que és molt important, per això també treballem molt amb, amb Crit Teatre i estem també pensant en un projecte comú, eh, arribar també als adolescents, que són, que són just, eh, eh es diu no, el grau perdut, i intentar eh, fer-los pensar, apropar-los i, i que pensen que el teatre també és una cosa que els pot interessar i que els pot contar moltes coses i, que, i, que, i, i, i amb la qual poden empatitzar i, i, i que després se convertiran en el, en el, en el públic que vindrà per ells a soles i, um, i, i sí que és cert, per exemple, que pense que els treballs en... O sigui, que tindre una obra mmm, eh, més temps en exhibició eh, sempre dona un poc de vertigen perquè penses que pot ser no, mhm. no, no tornarà o no n'hi no haurà suficient públic per a veure-la, però crec que, o ara per ara nosaltres, almenys amb les residències, sí que estem pensant en una programació més llarga, de tres setmanes com a mínim, i mm, això sí que fa també que el boca a orella o que la mateixa proposta puga tindre continuïtat. Eh, la proposta que se desenvolupe per una banda i que també arribi a més gent i que la gent puga tindre temps d'arribar a veure-la, perquè si mm. no és això, les programacions són molt curtes, passen i tal. També moltes vegades se pensa que podríem entre tots posar-nos d'acord, pues això és prou <laughs> complicat perquè són moltíssims espais mm -hmm. i és com impossible crear una agenda comuna, però bueno, és de veres que també has de mirar al teu voltant i intentar no contraprogramar, contraprogramar-te a tu, contraprogramar-te també pense que són molt importants les aliances, és a dir, no pensar que les altres sales o les sales a lo millor mm, del teu ecosistema són competidores, sinó més bé són aliats. Aleshores, eh, si una proposta, per exemple, ha funcionat molt bé en ultramar, per dir una, una sala a, a, a col·lega, <laughs> eh, pensar que jo la puc replegar tres mesos després i que el públic que ha generat aquesta sala farà, eh, eh, multiplicarà el possible públic que pot vindre a la meua. És a dir, pensar que en, en aliances i, i també crear un xicot circuit en la mateixa ciutat de València. I, i per exemple, també el projecte públic, que, que ara mateix té Roberto García d'Habitem al Rialto, és molt És molt, molt, molt, molt, molt important i crec que ho està fent molt bé. Eh, jo he participat en una de les produccions públiques, però he anat pràcticament a totes les produccions públiques des de l'any passat i el Teatre Rialto està ple, està ple i és de veres que està ple tots els dies. Eh, això ha sigut una tasca de, de creació de públic importantíssima i molt ben feta i, i no només el teatre, això és una de les coses que volia dir, perquè sempre tenim una tendència a criticar, sobretot el teatre públic, en aquest mm. cas jo crec que el teatre públic està fent una aposta importantíssima per fidelitzar un públic, bueno, per fidelitzar-lo, no primer per crear-lo, mm. un públic que serà el nostre públic possible d'ací 3, 4, 5 anys, que són els estudiants de batxillerat i de l'ESO. Mm. Sense aquesta gent no n'hi ha futur. Vull dir, així s'han fet estrenes molt de temps i pensant sempre en les quatre de la gorra o de la jaqueta que venen a que són els mateixos companys, i és una cosa que s'autoalimenta i que és molt perversa, perquè no estem pensant en que fer el que, fer el que fem nosaltres sobretot és per a la gent i que evidentment si hi ha hagut damunt una, una aposta i una inversió pública tenim l'obligació de retornar-los el, el que fem i el nostre retorn evidentment és un retorn d'emocions de, de, de, de, del que siga però és un retorn artístic, val, de pensament i és molt interessant que el Teatre Rialto s'hagi convertit en, un, en un, un, és un foco que genera públics jo també visco com Maribel un procés en el que hem estat treballant també estudiants en l'Institut del Carme mm -hmm. contractats pel teatre públic i pagada la nostra activitat didàctica dins d'aquest institut i ha sigut impressionant. Ha estat al voltant de Dinamarca, al voltant de Dinamarca de l'última producció i ha estat impressionant. Estic convençut de que com a mínim 20, 30 d'aixos 200 eh, xavals i xavales en, amb els que hem treballat seran públic de teatre en el futur, públic fidel. I així en València, en, la, en este país, comunitat, el que siga, tenim un exemple que no veiem mai, que són les bandes de música que no volem veure i ahir està la realitat de com crear una estructura que funciona. Si hi ha escoles municipals en els pobles i bandes de música amateurs, i aquestes bandes de música amateurs i aquestes escoles de el que estan creant és primer que res públic, que capacitat crítica per part de la gent que ho escolta, perquè és gent formada que sap eh, diferenciar quan una banda sona bé, una banda sona mal, i se públic després pot anar perfectament al Palau de la Música o al de les Arts a escoltar una orquestra i dir, esta orquestra sona bé o sona mal, sap del que, del que parla si això ho tinguérem en teatre estaria tot solucionat, perquè els professionals tindrien llocs de treball, perquè els músics no treballen a les orquestres, ahir són molt pocs, treballen a les escoles municipals hmm. dels pobles, de les bandes de música. Si, tenir, si tinguérem una estructura que fora una quarta part de la que s'ha aconseguit que era la música, jo crec que tindríem públic, professionals i, i estructura laboral. I de fet és que enllaçant amb el que estaves dient, hi ha una cosa que a mi, per exemple, sí que me preocupa prou, que és el fet de que normalment ja eh, estem en uns hàbits de consum cultural que són cada vegada més curts, més efímers, és a dir, eh, ja ha com aquesta sensació de que no trobes a faltar coses que probablement ja o no tornaran o tornaran a repetir-se però no de la mateixa forma i sempre ja com esta sensació de que una obra o una obra de teatre, una pel·lícula, qualsevol cosa que siga es converteix en un event que dé una durada concreta y que en el momento en el que se acaba ya es como que puede ser dura un día, dos, pero ya después te oblides completamente. Te oblides toti que probablemente donsta está emocionat cuando eh, dins de la sala, te eh, t'ha para una serie de converses o de discusiones o de reflexiones, pero ya es como que, com que es eh, massa curt que eh, es eh, continuar parlant, pensant, qualsevol cosa que, que implique una, una relació com a, a més llarg termini. I és com un mal endèmic que d'alguna manera ha assolit ja no solament la cultura sí, a València, sinó pràcticament a, a qualsevol part de, del país i que, i que trobe que doncs en el cas del teatre és com que practiquen l'acumulació de funcions, d'obres, de companyies, de noms importants que no cal perdre's quan arriben a la ciutat, eh, fa que siga cada vegada més més efímer, més, més volàtil tot el, que, tot el que, que té lloc dins del, dins del panorama que no sé si és una sensació que vosaltres també compartiu o penseu que o no penseu que siga tan accentuada o... <clears throat> realment, si el teatre ja per ser és, és efímer, no? eh, que funcione amb clau eh, de consum, eh, li fa doblement o triplement més, més efímer. No? Eh, vull dir, tu pots sentir un CD o pots sentir el, la gravació en Spotify, <laughs> pots sentir la música totes les vegades que vulguis o la pel·lícula la pots veure mil vegades, però el teatre no genera això. Has de tenir una oportunitat, has de veure-lo, i s'han d'aconseguir les condicions per a poder repetir, si tenen la gana, per anar a veure una altra vegada, per gaudir-lo més i poder disfrutar-lo d'una altra manera. De fet, el teatre és el, de les poques coses que van variant, van canviant al, al llarg de, del seu procés de funcionament. Eh, volia incidir un poc en el tema de creació de públic perquè moltes vegades eh, la idea de creació de públic és com una cosa de a veure si ompli el te, omplim el teatre i en el cas tant de, de vosaltres dos com d'altres projectes crec que esteu mirant un altre lloc que és molt interessant que va i connecta amb la pregunta que acabes de fer i és, per exemple, el grup de Matallín, no? que està, la Teva m'ho comentava, no? hi ha gent que va a veure tot el procés de les residències i descobreix com se fa, per exemple, un treball de taula en un text o com l'actor s'està prenent el text i com està... Vull dir, està descobrint el teatre per dins, Clar. tot el que costa de fer, com se, tot el que és la creació, en el desenvolupament de la creació, i s'està fent un poc ese espectador <clears throat> que tu comentaves de les bandes de música, un po, una miqueta més especialitzat. No és que diguem que hagin de ser especialitzats, <laughs> vull dir que no, no, que no hagin de muntar, sinó que sí que coneguen... Però si comprens la complexitat Exacte. que darrere, ho saps. Eh, I en aquest sentit també, totes les escoles municipals de teatre són molt importants, perquè mm. en, en ABET, per exemple, l'associació, tenim com molts autors i, i actrius i actors que han iniciat de l'estat que no han trobat eh, una continuïtat professional estan encarregant-se d'aquestes escoles municipals i molta gent que ve a veure moltes vegades obres de teatre són grups que fan aquesta gent per anar a veure certs, eh, certes propostes. Vull dir que sí que existeix aquesta gent més inquieta que sí que està formant en un sentit eh, les bandes de música són molt familiars també, no? És com una cosa que fa molt de grup i molt, molt de colla en els pobles, no? Les aconseguir això, jo quan ve algun grup d'un poble d'una amiga que té un grup de teatre municipal i m'omple el teatre és un got, perquè a més venen molt preparats, venen amb ganes de descobrir més coses, fas col·loquis, fas de tot, tot xerres fora, però n'hi ha una necessitat de vore i de comprendre el teatre que ells en aquest moment estan fent també, no? Clar, i en el sentit espectador, eh, a de vegades és, és molt fotut haver d'escollir <laughs> anar a voler una cosa o una altra, no? Mm. de dir, i ara, o, o, o acabar la setmana i haver vist quatre o cinc coses i dir, no puc més, o sigui, i no totes són bones, i encara que foren totes bones, és com de, estic saturat, no? Però això entra dins de la coherència de la programació, que també té molt a veure amb la fidelització d'un públic. Això està claríssim, perquè a veure, en l'Olimpia va molta gent, hi ha una, una, una aposta clara per un tipus de teatre, en el Talia funciona també com funciona també, però té un grup de... perquè la gent sap com... Si tu fas un musical, la gent va anar a veure un musical, perquè sap el que és un musical, l'han venut el que és un musical, entén el que és un musical i va gaudir del musical. O si ve alguna gent coneguda, va anar... Però clar, nosaltres, en, en sales més xicotetes o fins i tot en el teatre públic, si no tens cares conegudes, sí que no s'ha de tindre, <laughs> no és necessari també, no hauria de ser necessari, no? però és com que no, no, no, no, no saben ni que existís. O sea, els nanos que van per primera vegada a una sala alternativa la flipen, mm. perquè de sobte i diuen, esto és es una sala? Mm. I quan sent, diuen, hòstia, mola molt, estaven així, els, els, els actors estaven super a prop, esto està molt xulo. Però no van habitualment a veure un teatre en una sala alternativa, tampoc, no? Bueno, pues o, estem ahí. ahí estem, però no? esteu ahí, vull dir que, que, que sembla que no, però d'un temps a esta part heu fet gent, pues, que ha començat fa poc, <laughs> o ja fa un temps, 10 anys, 20 anys, perquè per a mi és poc, <laughs> ja al final sembla que és poc estar dedicar-se 10 o 20 anys a això, <clears throat> però heu desenvolupat, per, per, per haver patit realment totes aquestes problemàtiques, heu desenvolupat una sèrie de línies de treball que estan sent molt útils per a la resta de companys. I això que tu dius és fonamental, no hem de competir, hem de compartir, tot el possible, totes les coses que pugueu trobar i que nosaltres pugueu oferir a nivell creatiu mm. per a això que se vaya alimentant d'alguna manera. Mm. Sí. Jo, sí, no, digues. No, no, perdó, no, no, que respecte al que fa aquestes eh, aquestes coses tan efímeres, evidentment és una perversió del sistema. Mm. Jo crec que aquesta paraula event ens ha fet més mal mm. que una pedregada, mm. mai millor dit, mm. perquè s'associa el que fem a algo espectacular que dura 4 minuts i que no es pot repetir. I també aquests festivals que duren poquíssim i que repeteixen i que n'hi ha mil, i eh, això no, no fa bé. Les companyies abans tenien sis, set obres en repertori i després tenien novetats, moltes vegades, parlo de fa molts mm. anys, però aquestes sis 7 obres que tenien repertori les repetien i les repetien i les repetien i una de les coses meravelloses del teatre també és la possibilitat de la repetició perquè cada repetició és diferent mm -hmm. eh, nosaltres ens neguem per exemple des, això que diuen descatalogar un espectacle o acabar amb ell portem fent espectacles des de fa deu anys i són els mateixos espectacles que eren fa deu anys tots els seus canvis, amb menys monyos membres de la companyia però l'espectacle <laughs> està, està ahí i... Eh, no sé què volia dir. Ah, ah perquè... Estàs major. <laughs> Estic, estic major. Per l'aposta dels nous públics. És molt xulo quan treballem en espai inestable i ara tenim un projecte just, justament per afiançar això. És molt xulo veure el que està dient Xavi quan un institut ve allí i veu un espectacle nostre o de qualsevol de les companyies que estem, que estem fent, que treballen allí, perquè estem creant un, projecte conjunt que es diu Teatre de la Joventut, perquè no dir-ho, fa anys que estem treballant amb això i, i anem a tirar-ho endavant. I és molt xulo que ve un institut X, però sempre se'n repeteixen i cada any són més, afortunadament, i quan un d'estos instituts ve a veure una de les coses que fem allí, torna l'any següent, i tornen mm. més, i sempre tornen. Alguna cosa està ben fent bé, Vull dir, quan, quan veien molt de teatre d'un altre tipus, en sales més grans, pot ser, i quan venen allí i descobreixen allò, és allí on tornen. Per tant, eh, jo crec que el camí està, està prou clar. Jo volia, no, no volia que, que us escapareu sense, sense comentar un, un assumpte que crec que és molt interessant i és un poc la, la visió des de, des de l'altra part de, de, de la barrera, com si diguem, que és la, les polítiques culturals. No? Sabeu que en la Generalitat hi ha hagut eh, fa uns anys un canvi de color polític, en l'Ajuntament de les últimes eleccions també ha canviat la, la regidora. Eh, jo volia preguntar-vos per les polítiques culturals i en concret les polítiques culturals, culturals relacionades amb el teatre que s'apliquen en, en València, si penseu que n'hi ha una voluntat real de, de fer les coses de manera diferent o si es tracta més d'un maquillatge que no es tradueix realment en polítiques més eficients, eh, casos com la remunicipalització de, de sales com ara la Mutant o el TEM o el, el tancament del, o la reconversió del Teatre Escalante en, un, en una sala itinerant. Volia preguntar-vos en general què penseu d'aquestes polítiques culturals, polítiques en el sentit polític, no? d'acció política, eh, com creieu que s'estan aplicant o si li, fa, li falta alguna cosa o si, si li podria demanar alguna cosa més? Comencé jo? Sí. sí. <laughs> Bo, és un tema sempre complicat. Me alegro que me hagas esta pregunta. No, és ah, eh, que estem parlant eh, de tot. És que ja sí, i és que jo crec que tot forma part un poc de les polítiques culturals. Jo, eh, per la nostra banda i després d'una reflexió d'anys de, de treball, pel que fa als teatres municipals de València, la remuni, si la remunicipal... remunicipal és impossible, eh? significa, jo, jo, jo ho he intentat sí, dir i no... Però no si això significa que les condicions per a les companyies siguin diferents a les que dona, per exemple, la Rambleta durant molts anys, em sembla que és normal que demanem una, una qüestió que és de justícia. I pel que fa a la política cultural jo crec que som els últims, importem poquíssim. Eh, no, no, no és que critiqui el que s'està fent, perquè per exemple Roberto García jo crec que ha tingut una línia que és la que ja va pre pre pre presentar en el seu eh, programa de treball a l'hora de, de candidar-se per a dirigir els teatres públics, crec que està fent un treball molt bo, però si és per, per, per la voluntat política crec que això m'importaria poquíssim. La prova és a les persones de vegades que s'escollixen per part dels partits per a que gestionen el, el nostre àmbit. Són les persones que segurament això els importa el mateix que, que gestionar l'aigua o, o les andrones o les alcantaries, no sé, vull dir, no, no veiem una, una voluntat. I, des, I per la nostra part el que sí que demanaria eh, que, que és el més important, parlen, estava parlant a nivell autonòmic, eh? a nivell municipal crec que és una, una altra cosa, sí que demanaria que n'hi haguera més imaginació jo crec que el que falta absolutament i, i sobretot per part de, la, de les classes polítiques que es dirigeixen és imaginació. El que estava dient abans Xavi, no fixar-nos en models de fa 25 anys, el món ha canviat i hi ha molta gent que estem treballant des de fa molt de temps i no se vol veure la realitat del que hi ha darrere d'això. Roberto, per exemple, ho ha fet en el que fa, pel que fa nous públics. A Roberto jo l'ha vist abans que dirigir als teatres veient les nostres propostes de matí, no només les nostres, moltes altres, ho sé. I segurament això li ha donat peu a ell i, evidentment, també les idees que hi puc aportar a fer les coses que està fent. El que demanaria als altres és que tingueren aquesta capacitat imaginativa i sobretot la capacitat de parlar, però de parlar de veritat amb els professionals i que n'hi haguera una col·laboració, això que es diu público-privada, però és que no és público-privada, és del teatre públic amb la gent que està treballant en el teatre des de fa molts anys. Jo crec que això és importantíssim. Sí, és de veres que, que, que, que jo moltes vegades pensé a veure, si no tens ni idea, <laughs> pregunta, o sigui, consulta als professionals o eh, eh, recolza les iniciatives privades que ja hi són, que, so, que és el que hem parlat molt, molt, eh, moltes vegades el, el sector privat ha hagut d'inventar-se coses per a sobreviure i segurament se les ha inventat d'una manera, segurament no, efectivament se les ha inventat d'una manera molt precària perquè no tenia mitjans. Eh, no cal fer res més <laughs> que recolzar el que ja existeix, però recolzar-ho de veres, amb voluntat ferma i amb, i amb diners. Eh, i si no tens idees, pregunta, perquè d'imaginació a nosaltres ens sobra. <laughs> No, i, i, i també, ens sobra, i també eh, existís per pura necessitat. És de veres, aleshores, moltes vegades sentim que, que tenim uns polítics superallunyats de nosaltres que no, que no coneixen gens de, de, de la nostra realitat, de les nostres necessitats, que no saben què fer, pregunta i, i col·labora amb, amb les iniciatives que ja hi són, no? És, és, així, mm. és així de fàcil. Així es fa en els altres àmbits, així sembla que és una cosa molt difícil d'aconseguir. Sí, que pregunten a tots. A tot, a tot, a tot. Per descomptat, que no pregunten només. que n'hi ha diferents nivells, n'hi ha diferents eh, mm. necessitats, n'hi ha diferents imaginacions. I, ha... Clar. <laughs> I això és interessant, realment, insistir en aquesta idea de que ells puguen veure aquesta multiplicitat de possibilitats d'arts escèniques que ara mateix existeixen. I en aquest sentit, i enllaçant <laughs> amb la pregunta de, del tema dels teatres municipals, i l'Escalante, jo pense que Escalante porta molt de temps eh, amb una línia molt clara de, de, de, de produccions, de coproduccions, de programació, que crec que amb Josep Policarp ho ha fet també prou bé. Eh, jo crec que és una errada la possibilitat no només de perdre el teatre com a edifici, sinó que també que canvi d'administració, és dir, que se vaja a, a la Generalitat en lloc de, de quedar-se en Diputació. Crec que tots aquests espais han de tindre com una direcció clara i molt, no un coordinador de o sea, no, no, un director o una directora que se encarregue de la programació tant de la Mutant com de eh, El Tem, com de Escalante, com... Tots aquests teatres que no són directament gestionats per la Generalitat, sinó són municipals o de la Diputació, haurien de tenir una programació coherent, una línia coherent, una aposta coherent i diferenciada en cada un dels interessos eh, que n'hi ha en les arts escèniques contemporànies actualment que sigue en teatre eh, arts vives, sigue dramaturgia contemporània, sigue lo que siga. Lo que pasa es que me fa la impressió de que moltes vegades al final volen fer contentar a tots i fan un pupurre ahí estrany que no, no té cap trellat. Aleshores, si realment tu tens una línia que és això i faré una programació que serà te portaré a una gent de fora tots els caps de setmana, que és el que tu comentaves abans, no? Dius, pues vale, bueno, pues com a opció està bé, perquè si tu com a espectador vols veure coses que se fan a Barcelona i a Madrid, pues vaig a veure a la Mutant o vaig a veure a la TEM i veuré coses de qualitat en aquest moment i sabré que no vaig a fallar, però possiblement, no? Però clar, són municipals, també, no? Mm-hmm. com, com se pot eh, tindre com una coherència tant eh, preocupar-se per els creadors d'ací, per el tema del barri, per el tema de tal, Clar, si s'aconseguís una cosa que realment sigui coherent és molt potent i jo crec que en algun moment en algun moment d'algunes temporades passades tant el temps com el mutant de sobte funcionaven bé vull dir, a nivell de programació deies, hòstia, és interessant però com pot tindre aquesta continuïtat? Com pot tindre aquesta aposta si, si després eh, anomenen coordinadors i, o coordinadores o tal, però no són directors de... No és, un, <laughs> és, que, és que és molt difícil de dir, és un teatre o què és? perquè és tot el tema també dels museus ara també que són moltes coses, no? més enllà de museus, que està molt bé també aquesta evolució, mm. però en el teatre s'haurà de buscar una altra història, o s'haurà mm. de buscar una altra resposta i s'haurà d'atendre, insistir, a totes les necessitats que n'hi ha en les arts escèniques. I jo crec que una especialització, una certa especialització en cada un dels teatres públics generaria que l'espectador no l'ha perdut, mm i saber ben bé que si se va a un espai X trobarà aquest tipus de propostes escèniques. Si se va a un altre espai veurà aquest tipus de propostes escèniques. Jo crec que estem així podem ser sincers, no? Hem de parlar del que està dient Xavi i les coses, potser la gent no ho sàpia, no? però els teatres municipals, eh, l'Ajuntament té uns espais molt concrets que són Rambleta, el teatre... Rambleta no és del tot... Eh, eh ho és, el que passa sí. és que no poden recuperar la propietat, Exacte. perquè tenen un contracte d'estos que va fer Rita Barberà en el seu moment, que permet a l'empresa gestionar el teatre com si fora seu, però ho paguem tots. Però sí que té, la, té el teatre musical, el musical i, i, i, i té la mutant. I podem dir clarament que la mutant fa uns anys, com ha dit Xavi, funcionava. Mm. Jo anava a la mutant i, yeah. i fa temps que no vaig a la mutant. I això és per, per, per una raó molt concreta. Tu sabies que anaves a veure la mutant fa un temps i mm. això s'ha destrossat els últims anys. I també el teatre musical funcionava i tenia molt de públic i s'ha destrossat. L'Ajuntament té una oportunitat per a fer el que està dient Xavi. I el tema d'Escalantes és una qüestió que encara segueix sent de la Diputació i és flagrant, i ho hem de dir clarament, que per falta de voluntat, absolutament, per falta de voluntat política o d'incapacitat, i la incapacitat ha de ser penalitzada perquè són els nostres polítics, que han de demanar explicacions, eh, és flagrant que aquest projecte estiga parat. Portem dos anys perduts d'un mm. projecte com ha dit Xavi, que funcionava... I funciona. I funciona, però, e però encara, funciona... Encara sent mm. itinerant però és, però és terrible que no se li hagi trobat un espai Clar, i un, un, espai i un projecte eh? de futur. No sabem què passarà en Escalante l'any que ve. Maribel diu funciona, però en ja no funciona tant. Ja ara no, perquè no mm. hi ha coordinat. No, és que no n'hi ha no hi ha producció. És que no hi ha producció, n'hi ha una exhibició d'espectacles que se van fer l'any passat i d'espectacles que van de fora, però no sabem què va passar en Escalante un any ni l'any que ve. Clar, però que eh, la fidelització la tenien, que estava ple sempre. Vull dir que... S'han carregat el millor projecte de la història del teatre ja existia, valencià. Els polítics actuals. Mm Això és Bueno, la, dur millor, de dir. la millora, més, d'un projecte que ja també estava funcionar regulero. Vull dir que bé, està bé sí. que, que l'última etapa sí que... L'última etapa ha sigut la més brillant manera. i com pot ser que en l'última etapa brillant és la part és el que diem Maribel, els professionals estem així, estem fent les coses bé des de fa molt de temps. Policar pot demostrar que aquest projecte es podia gestionar d'una manera X després d'uns anys eh, que pot ser s'havia enquistat massa una forma concreta de dur-lo i de repent el deixen sense el projecte sense, també. sense mare ni pare. Jo no dic tampoc que el temps haya ha destrossat el projecte d'abans, perquè el projecte d'abans era eh, José Luis Moreno. No, parlava del... <laughs> del... Que Crystal Forest, no? no? <laughs> Que, que, parlava <laughs> de l'escalante. Que anà, sí, ah, val, però el que, lo que, ah, lo que han aportat i tal està molt bé. No, però és que escalante és la Diputació, que... això és l'Ajuntament. Sí, és que jo crec que ha fet també un projecte al voltant del barri molt interessant. Sí, sí, sí. I... És que el problema és ese, és que n'hi ha al final tantes crítiques n'hi ha tantes crítiques a les coses que s'estan fent que no es veuen les coses positives que s'estan aportant la Rambleta funciona no ha funcionat bé en, en relació a, a la creació o la producció local mai, en el tema de programació tampoc, en unes condicions jo he estat allà i ja no vas voler tornar mai més però sí que és que en l'últim temps està fent coproduccions sí. i amb unes condicions, bueno bé, o sea, és que eh, a costat d'altres coses diu, o està també no, vinculat a, a, a, a creadors, no? vull dir, a lo de, als graners vull dir que si al final podemos com salvar les cosas que ni habían la mutant a, tot al llarg d'aquest temps muchas fet moltes coses, tant quan estava cuando com quan ha estat després l'altra la, persona. Vull mirar a Bore, que se fet bé per a rescatarlo, para que, tenga una continuidad, que tenga una... Digo, hòstia, ha funcionat, ha funcionat, anem a tirar por ahí. En el musical igual. No arribar y tornar a rever ferro todo de una manera super caótica, o volver ahí fer la teua emprenta y decir, no, es que este teatro estaba funcionando B aquí, aquí y aquí. Pues aleshores anem a seguir en esta línea, independentment també moltes vegades del que diguen els professionals, anem a seguir en aquesta línia perquè els espectadors ho agraeixen. I ja està, i chimpún I que tinguen això, aquest equilibri entre les coses que ven de fora i la, la gent que puga aquí desenvolupar. I l'Ajuntament ho té ara mateix. I esperem que si ho faci, no sé, ja veurem abans que terminem, que ja, ja és pràcticament en plan ronda relàmpago, ah. quasi, però ha passat ja 55 minuts pràcticament. <laughs> Eh, sí que volíem preguntar-vos per bé, el, el vostre comentari eh, al voltant d'iniciatives en les que o esteu vinculats o, o coneixeu de primera mà, com és el cas de Sena Erasmus, Granes de Creació, eh, Habitem el Rialto, que ja l'havíem parlat abans, la Ínsula Dramatària, és a dir, tot un poc el que, el que s'ha estat eh, fent en els últims mesos, anys, etc i que de fet doncs, ha enriquit el panorama, el panorama teatral. Jo no he estat en res de lo que ha dit. si <laughs> esteu vosaltres. <laughs> No, eh, el de la ínsula dramatària, per exemple, que has comentat abans, jo crec que és una troballa del teatre, el teatre públic, que està que feia temps, com dia Xavi, que no s'apostava pels dramaturgs, i crec que en part també segur gràcies a una de les coses les que sí està Xavi, que és la creació de l'Associació Valenciana d'Escriptors de Teatre, Escriptors i Escriptors de Teatre. A veure, crec que estàvem, d'alguna manera estàvem, estàvem els autors de, eh, teatrals d'ací del País Valencià eh, desemparats perquè les estructures empresarials normalment havien eh, possibilitat del fet de que actors i productors sí que tingueren un espai, però els dramaturgs, que són la part de la que vedem la majoria de gent després, havien estat una miqueta desemparats, però els actes contra la matèria permeten d'alguna manera dignificar i visibilitzar aquest treball. Jo crec que això és molt important. Eh, pel que fa a Generes, nosaltres res, crec que és un projecte que vam, vam crear fa uns anys amb molta il·lusió en la universitat, s'ha estès per, per Europa i d'alguna manera és un projecte polític que utilitza les arts escèniques. No és tant un projecte d'arts escèniques que parla de política, és un projecte polític, és un projecte polític que el que vol és demostrar a través justament de les arts escèniques que hi ha una possibilitat real, evidentment, de crear projectes conjunts amb gent d'altres parts del món, amb altres religions, amb això que es diu sempre de manera eh, moltes vegades banal, però que quan ho poses damunt d'un escenari demostres la viabilitat i la realitat d'això. Jo, en quant a... Bueno, en Ínsula també vas participar com a autora i sí, no, no res més que dir que és clar que és un espai que cuida, eh, que té cura de, de les autores i els autors i que dona això, temps, eh, economia i llibertat per a escriure i ha sigut un projecte molt interessant que, que ha donat moltes filles i algunes d'elles que han estat inclús en, en, eh, en el teatre públic. En quant a Graners, eh, ja duem molts anys, eh, l'última eh, bueno, com, com l'última etapa, això eh, només hem volgut, per una banda, eh, amb, amb els creadors donar un espai per, eh, per a que els processos puguen, eh, puguen tindre mm, temps i la poca economia, però que intentem que siga el més digne possible per a dur-los endavant sense fiscalitzar-los i eh, sense ingerències artístiques. Després un temps d'exhibició més llarg eh, de l'acostumat en les programacions i després també amb, amb els aliats de les altres sales i ser possible circuit dins de la ciutat de València. I Això són els objectius que hem creat amb aquest programa. Eh, I també, clar, eh, que intentar donar cabuda a totes aquestes companyies eh, <laughs> emergents i no tan emergents que no troben la manera de, de dur una producció endavant, encara que siga un, un xicotet suport més eh, al costat dels de els altres suports que puguen tindre des de l'institució pública. Mm. Jo per a tancar ja, perquè se'ns ha passat volant el programa, eh, teníem preguntes com per a parlar tres hores més, sí que vos demanaria en un minut només eh, preguntar-vos ja, preguntar ja d'una forma més personal si realment esteu fent el teatre que vos agrada, esteu actuant, esteu escrivint, esteu programant el teatre que vos agrada, si vos falta algo, si trobeu una cosa a faltar, si te, no, vos he demanat un minut, igual és <laughs> prou complicat. El minut d'or. Però bueno, és el, vostre, el, sí, vostre minuto d'oro, així que anem a tancar el programa en este, una espècie de resum de, de, de què penseu vosaltres i respecte a la vostra activitat i al vostre ofici. Jo personalment, i així ja acabé, <laughs> eh, mira, jo te diria que jo eh, personalment faig moltes coses <laughs> en aquesta professió que, que no m'acaben d'agradar. Eh, faig molta gestió, que no és el que més m'agrada, eh, faig molta oficina, faig molta producció, <laughs> faig coses que no m'agraden, però les faig perquè gràcies a poder a fer-les he creat una estructura i el que jo anomeno un espai de llibertat, que és el meu espai, <laughs> la meva companyia i, i la possibilitat d'escriure, de, de, de mm, crear i d'imaginar allò que vull fer. Aleshores, te diria que faig moltes coses que no m'agraden, però precisament per a tindre un espai de llibertat. Mm -hmm. Doncs jo ara sóc prou feliç perquè realment me dedique a, a fer projectes que no són estrictament d'escriptura tampoc, d'escriptura dramàtica, sinó és dramatúrgia de dansa, ara estem treballant amb una cosa de circ, vull dir, estic com tastant coses que no, no havia tastat abans, eh, barrejant-me molt amb companyies i amb altres creadors que crec que és el que, no sé, a mi me dona, me dona vida, <laughs> realment, i paral·lelament també en projectes de guió, de projectes, eh, de programes infantils que me, semblen molt interessants i m'ho va ser molt bé amb ells també i bueno, precisament jo crec que ara sóc més feliç perquè m'he allunyat de tot el tema de la gestió, de certes reunions en associacions on se parlava molt de, <laughs> de la cultura, de, de les ajudes i tota aquesta pantanga perquè realment al final te lleva molt de temps i molts de disgustos i, i estic com molt concentrat en, en treballar amb gent fins i tot que potser no és enterament professional, sinó també buscar això que vosaltres també comentàvem no? a l'hora de treballar amb instituts o el que parlàvem de les escoles municipals, sinó també a barrejar i, i compartir el, el, el fet teatral amb altra gent. No? I en això estic ara i jo m'estic passant molt bé de moment. He, he desatès un poc el, el tema de dramaturg com a escriptor, això ho he desatès, però tampoc m'importa, ja tornaré, o sigui, no... Mm. És igual. Bé, doncs jo he replegat un poc el que, el que heu dit els dos. Eh, també més me considero feliç, plenament feliç. No podria fer ara mateix a aquestes altures de la vida una altra cosa. Eh, evidentment fent de vegades coses que no són tan agradables de fer perquè la gestió pues, de vegades té això, però sí que molt allunyat també com a Xavi, d'eixa constant eh, crítica, eh, posicionament a favor d'unes coses o d'unes altres, jo m'he apartat també totalment d'aquestes coses i, i afortunadament he aconseguit, junt amb els meus companys, Josep i Anna, crear una estructura que ens permet fer el teatre que volem i no només el teatre sinó també portar la vida que volem. Ens ha costat anys, però sí que ara mateixa crec que eh, considera plenament realitzat i feliç dins d'aquesta estructura que em permet el que ha dit Maribel, és la llibertat de, de, de carar la vida artísticament cap a un vol i també personalment. Sí, eh, al final és com crear com psicotets, llocs, sí. refugis que compartim sí. entre nosaltres i això és el més bonic que pot passar. Pues que bé, no, Òscar? Pues sí, Avui ens han fet genial. el programa, ens han fet el programa i ja soles. <laughs> El més difícil ha sigut quedar en ells i després ja Bueno, pues eh, despedim així aquest eh, episodi número 6 d'Espacio Vacío. Agraïm sobretot especialment la presència dels nostres convidat, convidats, Maribel Bayona, Xavi Puchades, Daniel Tormo. Moltes gràcies per haver estat en, en nosaltres. Un plaer. Nosaltres. Ha sigut, jo, jo crec que molt interessant eh, conèixer la vostra valoració i el vostre coneixement de primera mà. Espero també que als nostres oients els hagi agradat i, i sobretot vos demanem per damunt de, no, de tot que continueu anant al teatre i que no deixeu de consumir cultura. que tornem a repetir que moments el actual pues, es eh, és més important que mai. Aleshores, pues anem a despedir eh, este episodi fins a la próxima edición de Espacio Vacío. Vos recordem que podéis trobarnos en Twitter, en arroba el espacio vacío, també en iVox, en archive.org, en radiomalva.org y que incluso tenim un canal obert en Telegram, novedad de esta semana también. que, que vos esperem en qualsevol d'aquests llocs i ens escoltem en el próximo programa. Adeu!